الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا Neko će kazati ti najavi nama veliku pauzu i veliki prošireni odmor, a mi se ne bi sa tebom složili. Mi se znojimo i nekakva nam muka u stomaku, zato ja nisam kriv. Zato je kriva tvoja produžena kaška i tvoja mlada koja ti je nanijela zulum, to što ti je napravila toliko jela i pića da nisi mogao tom izazovu da odoliš. Ali nema sumnje da evo i ovi što kasnije sa naukom, ovo svjetskom, kažu da čovjek kada glavu obori i kada glava bude najbliža zemlji od ostalog dijela tijela, da je to najbolje stanje u kome se mozak odmara. Općenito, svi ovi položaji koji se dešavaju ili pozicije koje se dešavaju tokom namaza od krijama znači od stojenja, stojanja do pregibanja, rukua do seđde, do jeli, džulusa prvog i drugog sjedenja, sve su to jeli, momenti koji pašu za određene organe. I zbog toga nije džalva poslanik ali salatu selam kazao da je njegov užitak u namazu i kazao je Bilalu, reuihna biha Bilal, odmori nas namazom, o Bilale. To jeste ti prouči jezana, ja ću bit imam pa da odmorimo muslimane. Ovo što mi danas pušemo u namazu, što nas muka uhvati, to su znači dodali smo više mazota nego što treba, pa mora negdje izaći. Ali kada bi jeli onako kako je islamom propisano, onda bi sigurno osjećali ono što je kazao onaj koji u anil in huwa illa wahyun Onaj koji govori, jer ne govori po nahođenju svom i po hiru svom, nego je to objava koja mu se dostavlja. A nakon toga, draga braćo i poštovane sestre, mi smo kazali da ćemo u Ramazanu učiti jednu kratku suru koja ima 18 ajeta, zove se sura Al-Huđurat ili Sobe, koju bi ne trebalo da bude lijepo, nego ako smo već redovni i dolazimo ovdje i znamo, znači čitati Kur'an, to bi bila po šarijatu, ako gledamo šarijat, jedna obaveza, jer dok vam god imam ne naredi igre, morate ga slušati. Što ste mu dali mihrab? Jel? Jer Allah Želešanu kaže va Allahe, Rasul, ulil emri minkum. Potpuno se pokorite Allahu Želešanu. Znači tu nema, jeli ovaj, mogućnosti izrgavanja i potpuno se predajte poslaniku ali salatu isto tako nema mogućnosti bilo kakvom izvrgavanju. I vašim predvodnicima. Ovdje nije rekao Allah Đelešanu potpuno se predajte. Jer predvodnici mogu potrefti i mogu jeli promašiti. Međutim, ako imam od tebe traži nešto, onda je to obaveza da to izvršiš. Kao da ti je naredio Allah te bareke ta'ala, njegov poslanik, to se tako, znači, razumije. Jer onaj ko se, kako kaže Allah te bareke ta'ala, ko se pokorava Allahu, već se je pokorio poslaniku, ali ratu wassalam. Pa nadam se, inša Allah, nije teško, 18 ajeta, svaki dan po ajet, pa ćemo onda nakon toga, ako Bog nešto progovoriti, u vezi te sure, neke, znači, pouke i poruke, a samim učenjem vi ćete tamo naći u prijevodu da smo potrefili ono što nas boli. Znači, dirali smo u ranu zato nismo uzeli suru Jasin, jer još niko od nas nije baš ovaj se spremio da umre, a ona puno govori o smrti, o jeli, polaganju računa i o sudnjeme danu. Pa nismo mi, mi planiramo dugo živt, e kad planiramo dugo živt, sura Huđurat nam kaže kako treba da se ponašamo, pa možda ćemo dugo živjeti. Da ne remetimo, znači, red na zemlji. Noće ćemo uz Allahu Tebareke Vatala pomoć nešto kratko progovoriti o vrstama tevhida. Islamski pravnici, islamski učenjaci su podijelili tevhide u tri vrste. Pa su kazali da ima tevhidu rububije, tevhidu al-uluhije i tevhidu as sifat Ovaj prvi tevhid, tevhidu rububije, jeste znači izdvajanje Allaha Tebareke wa ta'ala u svemu kao onoga koji je stvorio, koji daje život i smrt. Znači priznavanje drugim riječima Allaha Tebareke wa ta'ala kao gospodara. I ovaj tevhid nije upitan bio kod mušrika. Znači zbog ovoga tevhida nije trebao dolaziti Muhammed sallallahu alaihi Jer su Mošici neke vjerovali u Allaha Želešanu. Kleli se Allahom. Zadnja je Allahova bila. Zakletva je bila sa Allahom. Nadjevali su imena Abdullah, Abdurrahman i ostalo. Znači, po prirodi čovjeka je da vjeruje u Allaha Želešanu. Jer toliko ima dokaza u njemu samom kao stvorenju čovjeku i oko njega, sa, oko njega da je nemoguće da čovjek nakon svega toga za sebe kaže da je pametan, a da ne prihvati i ne prizna Allaha Đelešanu. Jer Allah tabaraka wa ta'ala kaže Inna fi halqi samavati wal ard wa ihtilafi lejli nahar la li ulil albab u stvaranju nebesa i zemlje. Allah ovdje navodi velika stvorenja, neće spominje nas, ove miševe male, mrave i ostalo, mi smo sitna stvorenja. Ali kaže, zaista, u stvaranju nebesa i zemlji, u smjeni noći i dana, su znakovi za koga? Za onoga koji je pametan. A najispravnije mišljenje jeste da se pamet nalazi u srcu. A da je inteligencija u glavi. Jer onaj čovjek koji ne primi nakon jasnih dokaza uputu, objasniš mu. Zato Allah dželevala nama govori da sa kršćanima i židovima lijepo razgovaramo. Pa im kažemo, hatu burhanekom in kuntum sadiqin. Iznesite vi to što vjeri, dajte dokaze ako istinu govorite. Vođadilhum billeti ahsan. Sa njima na najljepši način razgovaraj. Jer srce je takvo, kallebe ju okreće se i ono je to kojeme se mi obraćamo. Znači čovjek kada mi govorimo, mi samo formalno gledamo njegove oči, u njegovu šofer šajbu. Mi uglavnom se obraćamo njegovom srcu. Pa to srce, ako je zdravo, kako kaže poslanik, alaih salatu wasalam, inne fil mubgati, inne fil džesedi mubga, ida salahat, salahal džesedu kullu. U tijelu ima jedan komad mesa, ako je on zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Vojda fesedet, fesedel kullu, a ako se razboli taj komad mesa, Čitavo tijelo je bolesno. Ela wahijal qalb. Zaista je to srce. I zbog toga, znači, većina islamskih učenjaka koji govore o kajskim stvarima kažu da je pamet u srcu, a da je inteligencija, znači, u, mozgu. I ti danas kad dadneš jednom školovanom nevjerniku da čita neke ajete koji su na engleskom ili na drugim jezicima, on to pročita, ali Zna napraviti avion, a ne zna pasta Allahu na Znači, ovaj, on nema razuma. Njemu je Allah tebareke o ta'ala zapečatio, zapečatio to srce. Pa zbog toga vjerovati u Allaha Đelešanu je lako. I oko toga ne bude nikada puno spora. Ali ono sa čime se sporio poslanik alaih salatu wasalam, jeste ovaj drugi tevhid, tevhid al-uluhije ili teuhid al-ibadat. I zbog toga Kur'an dosta puta spominje ako ju upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, da je kulunna Allah. Kažu, to je Allah stvorio. Kad je Allah Đeršanu pitao, kad je pio duše i pitao, jesam li ja vaš gospodar? Svi su rekli, jesi, ti si naš gospodar i mi to svjedočimo. Znači duše su davno nekada prije nego su došle u naša tijela priznale Allaha tebareke wa ta'ala. Jer to je priroda stvorenja da svjedoče i potvrđuju onoga koji je stvorio. Ali je problem kod ovog drugog terhida. A to je terhidul al-ibadat. Tevhid znači izdvajanje Allaha tebareke wa ta'ala. U prvom slučaju izdvajanje Allaha dželešanu kao jedino, jedinog stvoritelja, jedinog gospodara. On je rab. Nema drugih, znači, rabova osim Allaha Tabareka wa On je taj koji je stvorio, on je taj koji daje opskrbu, Ali u problem je, znači, kod drugog terhida, kod ibadeta. Jer su ljudi po prirodi skloni da zglajzaju s pravog puta. Kao što su skloni, ako se budu trudili da potrefe pravi put. I vidjeli ste kad čovjek luta, ali traži neku adresu tamo, kaže kako je on to mogao naći? Pa pito pito onaj ga uputi lijevo, onaj desno, curika se tamo, vamo i našao. Našao svog nekog Amidžića tamo u Frankfurtu, mislio da će se zgurti na Amajni tamo negdje i našao. pito tražio dok ga nije našao. Kad je krenuo od ono je u sebi govorio, nema šanse u tolkom gradu ga nađe. Ali ga našao. E tako isto je ovaj čovjeku ovaj mogućnosti da skrene znači s pravog puta. Pa ako ne bude pitao, ako bude sam tragao, znači sigurno će nešto drugo, ali on neće samo otići od on neće otići od obožavanja, on ostaje i dalje u toj svojoj prirodi. Samo ne obožava više pravu stvar. Poklanja znači ibadete nekome drugom. Mimo Allaha tabarake wa ta'ala. I zbog toga je došao poslanik alaih salatu wasalam da kaže Arapima vi vjerujete, ali samo u samoj, znači, u samo izvršavanju ibadeta tu pravite prestupe. Kao što je to slučaj i sa današnjim ljudima. Neki to definišu ima nešto, ima neka sila, <laughs> ima nešto. Ovaj. Ali čemu to ti sada badetiš? on nečemu znači opet ibadeti. Nešto priznaje ovaj kao tevhid el uluhije. Neko ne znači izvršava ibadete. I ovdje moramo shvatiti da jedino kome se smiju davati ibadeti jeste onaj koga smo na početku priznali. Znači onaj jedino koji ima pravo da se obožava to je Allah Đelešanu. abud رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَكِينَ Kaže Allah tebareke u tala poslaniku alaih salatu wasalam, obožavaj Allaha dokle, sve dok ti smrt ne dođe. Znači, čitav život. Sad smo učili ajet wa'budullaha wa bil Obožavajte Allaha, a roditeljima činite dobročinstvo. I zato znajte, draga braća, da neće ući insan, mora imati bradu od uha i do koljena, neće ući u džennet ako njegovi roditelji, a bili su vjernici, ne budu sa njim zadovoljni. To je šart. To je pravo roditelja kod nas. I zato po šarijatu kada ubije babo sina, nema kisasa, nit kod jednog imama. Znači, sve četiri imama kažu da ako otac ubije svoga sina, možemo kad kadija odrediti neku kaznu da ga malo smiri, da ne bi dalje potegao barač na nekoga drugog, ali ne ubija se, znači nema obmazde zbog toga kao što ima ako ubije brat brata. Ili ako ubije sin babu, sin biva ubijen. Što znači ovaj koliko je bitno da poštujemo svoje roditelje, čak ako su nevjernici. Moramo se brinuti od njih, o i to je ovdje na zapadu, tome su pogaženi svi temelji. Ovdje je babo nije niko ko opanak vrijedan. Vrednije onaj čuk koji vidjeli ste u pet sati, ima jedan brko ovdje žučo, vodi dva čuka ko dva teleta. Vodi oni da zajedno sa njima i badeti. Objava mu došla, mora izvesti, oni ga natjerali, probudili ga, ne mereš brko spavat. Mi hoćemo da idemo obići u drveće malo, da gledamo prirodu. Allah nas je stvorio u džungli, nije nas stvorio u stanu da budemo. Ali nekome se, što kaže onaj jedan u onoj svojoj pjesmi, nešto se mora ibadet, nešto se mora, jeli, mi se mora poklanjati, jeli, ovaj ibadet. I zbog toga Allah te barake ve ta'ala kaže Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Reci moj namaz i moji obredi i moja, moj život i moja smrt su posvećeni Allahu te barake ve I zbog toga čak kad je čovjek iskren i ispravno vjerovanje ima, onda i njegovi malu, muamelati, znači njegovi životni poslovi, koji u osnovi nisu ibadet. Allah i pretočio u ibadete zbog njegovog, znači ispravnog pogleda na Allaha Đelešanu. Radiš da bi od halala živio, da bi mogao, jeli, da ibadetiš, da sačuvaš svoju familiju. Pa rad sam kao rad nije ibadet, ali postaje ibadet ili tebi briga da tvoji sinovi, tvoja familija obožava samo Allaha te otara. Ali kod nas i tu smo mi polupali lončići. Mi radimo da se tovimo. A šta će ko obožavati la i din? Nema prisle u vjeru. Bitno je da mi njega uhranimo dobro. Neko more kazati babo, e, sada samo pregovori još jednu, pa ćeš vidjeti kako ovaj, Musa nakautira svoga babu. Ali, ako čovjek ima ispravno vjerovanje, onda znači o svojim muamelata ima, ima koristi. I ovdje je problem bio i zbog ovoga je Allah te bareke slao sve poslanike da ljudima znači trasiraju, da ih vrate na pravi put na kojem je bi trebali biti. Zato Allah Đeršanu kaže Oma kane Ibrahimu jehudijen vola nasranijen volakin kane hanifa muslimen Oma kane minel Ibrahim a.s. nije bio ni židov, ni kršćanin, niti je bio bilo kakve druge ideologije, nego je bio pravi vjernik musliman. Znači na čistom tevhidu je bio Ibrahim a.s. Tako je svaki poslanik. Isa a.s. je pozivao svoj narod. I kaže, meni je moj gospodar dao da liječim gubave, da proživljavam, ali nije mi Allah dao da more budalu. Vrat napravi budala, budala, šta ćeš? Znači svaki poslanik je pozivao u čisti tevhid, da se Allah obožava, to jeste da se tevhid el ibadat poklanjaju samo Allahu tebareke wa ta'ala. I treća vrsta tevhida jeste tevhid sifat, esmao sifat. Da priznajemo Allahu tebareke wa ta'ala imena i njegova lijepa svojstva. Allah subhanahu wa ta'ala nam se, braćo, predstavio sa 99 lijepi imena i lijepi svojstava. Taj broj nije konačan. Allah samo zna koliko on ima imena. Ali nama dostupno, nama dostupno je da znamo ovaj broj. I zato neki ljudi uporno pokušavaju otkriti. Idemo dalje, kaže. Pa ćemo hukati, vikat, hu, hu, ne bi nam se nešto pokazalo. I normalno kad ti sto puta hukneš, dobro, mora se zagrijati na nešto. Za nešto se moraš zagrijat. Jer ti sto puta kad dihneš umoriš a kamol kad ti, jeli ovaj, svu snagu iz tebe pokreniš. I zbog toga, znači, kako ćemo imati ispravnu, ispravan tevhid u ovome pogledu, da priznajemo Allaha tebareke wa ta'ala onako kako se on predstavio. Pa ako on kaže da je on ar-Rahim, da je on al-Ghafur, da je on ar-Razaq, al-Hayy, al-Haq i ostalo, da mi tako uznamo. To je u pogledu znači Allahovi imena. A isto tako u pogledu Allahovi svojstava. Znači da mi tu ne izokričujemo ne do Allah ili da ne budemo od onih ljudi koji nešto negiraju. Bojeći se da koba jagi ne odemo u nešto što je pogrešno. Jer ljudi uglavnom kad hoće nešto da zanijeću kažu mi ne smijemo Allaha opisivati. Tako je. A Allah je Želešanu za sebe kazao lej se ke misli šej. Wa huwa nije mu ništa slično. On je onaj koji sve čuje i sve vidi. Što znači da mi moramo priznati svako svojstvo koje Allah Đelešanu u sebe nazvao. Pa ako Allah Đelešanu kaže da ima ruku, mi kažemo Allah ima ruku. Kakva je ta ruka? Ovo nam je pravilo lejseke mi sliče. Ništa joj nije slično, ništa mu nije slično. Allah Đelevala nije sličan svojim stvorenjima. Ako Allah Želešanu kaže da ima stopalo, mi priznajemo to bez toga da ulazimo znači u tumačenje ili u iz okrićanje Ili ne do Allah da odemo kao što su neke znači zabludile sekte koji negiraju Allahove, Allahove sifate. U ovakvom pogledu ako budemo imali stvari poredane, inšallah naše vjerovanje ispravno. Ovako su znači vjerovali selefi. I zato u pogledu el istivaa, znači da se Allah te bareke ta'ala uzdigao iznad arša, kaže imam i malik, el istiwa ma'lum, znači uzdizanje to, Allah je to rekao u Kur'anu, to nam je poznato. Thumme stava ala arš. Allah se uzdigao iznad arša. Znači, imamo ma'lum, imamo podatak o tome. Znači, al istivaa al istiwa ma'lum. وَكَيْفِيَتُهُ مَجْهُولٌ A kako se to desilo, to je za nas nepoznato. Onako kako Allahu dželle dolikuje. Ali za nas je nepoznato. وَسُؤَالُ anha bid'a. A pitanje kako se to desilo je novotarija. Strogo zabranjena stvar da čovjek oko tih stvari plaho se zamara. I zato kaže, zato kaže jedan veliki islamski učenjak nama poznat Ibn Kajim koji kaže ima znanje u Kur'anu i sunnetu koje je spomenuto. Ako ga čovjek bude znao, ne može se za njega kazati da barata sa znanjem. ako ga ne bude znao, ne može mu se kazati da je džahil. Onaj šarov što je u pećini spomenuo sur Kef, onaj čuku, je li bio vučjak, ili je šar planinac, ili je onaj glavonja, onaj bokser, o tome ako saznaš nije to neko znanje. Neš imati nikakve koristi da umetu to prenosiš. Ili da tragaš dženuhova lađa. Ili da tragaš znači o nekim ovaj, gdje je Sulemanov štap, gdje je Musaov štap, gdje su lijekovi od, Isale i Salatu Selam. Znači, to su stvari od kojih ako budeš saznao, nećeš imati plaho koristi. To je s jedne strane. S druge strane čovjek ne smije da se bakće oko neki akajski pitanja koja ga mogu odvesti daleko. Nego da znači ono što je spomenuto, jer zato mi se spominjemo i zovemo se vjernici, mu'mini. Oni koji vjeruju da je većina ove vjere gaib. Vjerujemo u Allaha ali ga ne vidimo na Dunjaluku. Ali vjerujemo da je On onaj koji postoji, koji nas je stvorio i koji traži od nas i mi imamo potrebu za njim. Zato kažem, a samed, svi traže od njega, svi njemu trebaju, svi njega trebaju, on ne treba nikoga subhanahu wa ta'ala. I zbog toga, znači prvo priznavanje Allaha Đelešanuhu, drugo poklanjanje ibadeta samo Allahu Đelevala i priznavanje Allaha Đelešanuhu onako kako se on predstavio jeli, u Kur'anu i sunnetu, to jeste kako je sebe nazvao da ga tako zovemo i da priznajemo sve njegove sifate koji su spomenuti u Kur'anu i sunnetu, na taj način za Allahu tabareke u ta'ala pomoć, možemo nastaviti da zidamo. Znači, ako stavimo dobre temelje, onda možemo zidati. Ali ako se stavio slabe temelje i onda ti dođe nekakva ideja, trebao bi tri ploče ti imati u svojoj kući a ona nije sposobna ni jedu da ponese, a kamoli krov, to će, ta će tvrđava kad tad propasti. I zbog toga danas vidimo muslimane, tri dana hajirli, četvrti dan, Allah salamet. Jednu sezonu mašala musliman, drugu sezonu mašala vlad. Zašto je to tako? Kažu islamski učenjaci, neće se desiti da čovjek upozna ovu vjeru kako ona jeste, pa da je ostavi. Znači, ili je obožavao Allaha Đelešanu bez znanja, ili je obožavao Allaha Đelešanu površno. I to Allah Đelešanu spominje o tome i govori u Koranu. I zbog toga kada je Herakl bio upita, kada je pitao Sufjana o sljedbenicima Muhammeda a.s. kaže ima li kakvi ljudi da sa njim se druže pa da otpadnu. Ono što bi se reklo ne mogu više izdržati taj tempo. Kaže nije poznati zabilježen slučaj. E tako je, kaže, kad se iman ufati oko srca i sveže se tu. I zbog toga, ko se je odmetno i nije ti odat zekat? Samo neki Arapi, Allah je spomenuo, al Araba, šeddu kufra on nifaka. Oni pustinjaci koji dođu u džanju, mokre se i tako dalje, oni nakon ne znaju kretanja, ali je se Haldibnu veli odmetno. Jer se odmetno Omer, Abu Bekr, Osman, Talha, Abu Zer, i ostali, ne, ne, ne, ne. Oni su ostali i umrli na onome što su naučili. Oni su završili poslaniku, ali i salatu, salatu salam medresu, koja je trajala u Medini 13 godina, a koja je trajala u, u, Meki 13 godina, u Medini 10 godina. Znači, 23 godine oni su studirali. Mi danas studiramo par dana, što bi kazali, i proglasimo se kako sve razumijemo. I nema ni jedne mesele o kojoj ne znamo. Još samo nismo ovaj završili jel mokraća devina mora se piti ili ne mere i šta je sa nekakvim robkinjama i šta je kad je tačan datum dolaska Mehdije, ostala sva pitanja od namaza, posta i akajskih stvari kao da nam je sve jasno. To je musibet u kome danas žive muslimani. Zato molim Allaha Đelešanu da naši tevhidi budu ispravni onako kako su to vjerovali prvi muslimani i da ako bude sa tim tevhidima vidimo Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjeme danu, on zadovoljan sa nama i dozvoli nam ulazak u vječnu kuću koja se džennet zove. Jazakumullah se vode, idemo dalje na veliki odmor. Ovo je bilo umaranje, znači dok sjediš na zadnjici to je umaranje, a kad stojiš na nogama i slušaš Allahove ajete, to je onda najbolje tad mozak radi. Znači, vidjet ćeš šta čim zanijetiš, odmah svi, sve ti nampane što ti nije moglo pasti prije namaza. A evo da se slušao predavanje, sve zaboravio možda. Da Allah nas uputi na pravi put.